Thursday. Изучение Библии, вторник, четверг. Um, we remember this. We are in transition. И помните, что мы сейчас в переходном периоде. We want to continue to use this building more and more. Мы хотим все больше и больше использовать это здание. So uh, in the in the days ahead, we'll be uh, making announcements about different uh, uses of the building here. И с For the течением, church, в течение времени будем э, объявлять о разном, разных вариантах использования этого здания для церкви. And, uh, of course, rays of love. И, конечно, для проманев любови. Okay. Good. Um, oh, th and this week should be Saturday. Суббота на этой неделе. Narek and Roma should be going to Nepro. Да, будет следующее занятие Good News Bible College there, Bible School there. в колледже «Благая весть». It's exciting. I'm very glad. Я очень рад за них, это очень интересно. And in two weeks we'll be having uh, men's breakfast. И через две недели еще будет мужской завтрак. Not this Saturday, not this Saturday. Не в эту субботу. No, no, no, no. 16 following. Okay. All right, we'll, uh, we'll announce that when we get closer. Да, еще поговорим об этом. We're going, to, we're going to look at Ephesians chapter 3. Будем рассматривать Ефесянам третью главу. Verses 14 to the end. Стихи 14 и до конца. This brings us to the halfway point in the book of Ephesians. И таким образом мы посередине книги Ефесянам. Chapter four, chapters 4, 5, and 6 of Ephesians, 4, 5, 6 главы Paul changes very dramatically what he's teaching. Павел э, очень сильно меняет тему. Okay, and we'll see that beginning next week. И мы увидим это на следующей неделе. This is very appropriate that Paul ends the first three chapters with this prayer. И очень уместно, что Павел заканчивает вот эти первые три главы молитвой. Одно из очевидных вещей, которые мы можем узнать из этих стихов, это важность молитвы. Now, I'm not going to emphasize that this morning. И, но я не буду это подчеркивать сегодня. We're going to emphasize that on Thursday. Э, в четверг мы это подчеркнем. Today I want to emphasize the content of what Paul is praying about. Но сегодня я хочу подробнее поговорить о том, о чем молится Павел. So is prayer important? И важна ли молитва? Oh, of course. Конечно. It's one of the main things that we as believers do is, pray. Это одно из важных вещей, которые мы делаем, как верующие, мы молимся. As I, said, we're gonna, we'll, we'll explore that more как я уже сказал, мы детальнее поговорим об этом в четверг вечером. But my question: What is Paul praying about? Но мой вопрос, о чем Павел молится? That's what we're going to look at. Вот, что мы будем рассматривать. Let's pray, Давайте помолимся, and then we're going to, we'll look at uh, what Paul и what Paul teaches us here. потом рассмотрим, что, чему нас учит Павел здесь. Lord Jesus, thank you for your word. Господь, спасибо Тебе за Твое Слово. Help us to have ears and hearts that are open today. Помоги нам, нашим сердцам и нашим ушам быть открытыми сегодня. Lord, help us to to become, get closer to you. Помоги нам приблизиться к Тебе. Because of what we learned today. Из-за того, что мы можем узнать сегодня. Help us to get closer to one another. Помоги нам приближаться друг к другу. Because of what we learned today. Из-за того, что мы можем узнать сегодня. Thank you so much, Lord, for giving us your word. Спасибо тебе огромное, Господь, за то, что ты дал нам свое слово. Thank you that we have confidence that this is your word, this is truth. Спасибо за то, что у нас есть уверенность того, что это Твое Слово и это истина. You've shown us yourself. Ты показал нам себя. You've shown us how we are to live. Ты показал нам, как нам нужно жить. Help us to be good, good students. Помоги нам быть хорошими учениками. Иисус Христа. Аминь. In the previous verses, Paul's been teaching us about unity предыдущих стихах Павел учил нас единству. The importance of the unity of the body of Christ. Важности единства в теле Христа. Now in these verses, и сейчас в этих стихах he prays for the unity of the body. молится за единство Paul keeps тела Христа. He keeps emphasizing this oneness, this unity. Продолжает подчеркивать вот это единство. Somebody might say, after reading all these verses about unity and oneness. Кто-то может сказать после того, как он прочитает эти стихи о единстве. Paul, Павел, enough already. Ну, хватит уже. Let's move on to something Давай else. уже дальше перейдем к чему-то. But the truth is, Но правда в том, we don't, we don't need less что нам teaching and не understanding нужно about unity and меньше учения и понимания о единстве. I think we might need more. Я думаю, что нам даже может быть Нужно больше учения о единстве. Why? Почему? Here it is. Here, for вот. me, for me, this is the key. Вот для меня, для меня это ключевой момент. The answer to the question why? Ответ на вопрос почему? Because Потому что broken relationships. Нарушенные взаимоотношения. There it is. Вот. Broken relationships. Нарушенные отношения. Are a curse они являются проклятием, а, нависающим над всем человечеством. I could give you illustration after illustration Могу дать вам образ за образом in my own life из своей собственной жизни about о нарушенных отношениях. most probably all of us here could too. И я знаю, что большинство из нас тоже могут дать we нам suffer, We suffer through broken relationships. Мы страдаем чересчур из-за нарушенных отношений. We experience at the very at the very beginning we experience a broken relationship. В самом начале мы чувствуем э, нарушенные отношения. With God. И эти нарушенные отношения с Богом. With our Creator. С нашим Создателем. There's broken relationships between nations. И нарушенные отношения in our world. существуют в нашем мире между нациями. In marriages. В браке. Broken relationships. нарушенные отношения. That's a whole nother topic. И это может быть отдельной целой темой. Broken relationships between brothers, Нарушенные отношения между братьями, between sisters, между сестрами, between neighbors. между э, соседями. Broken relationships Нарушенные отношения in the church. в церкви. They're everywhere. Они везде. And restored, restored relationships. Но восстановленные отношения. That's what God is all about. Вот а, что такое Бог. That's what he does. Вот что он делает. That's, that's the whole life and, and, and purpose Это of God is to bring, вся жизнь и цель Бога. bring broken people back together. воссоединить Э, разрушенных людей вместе. When we do relationships, когда мы в отношениях his way, э, его образом, его понимание отношений, with humility, со смирением, and grace, с благодатью, and forgiveness, с прощением, good things happen то тогда из этого выходят хорошие вещи. И вот о чем молится Павел in these verses 14 to 21. В этих стихах с по 21. So let's look at these verses, okay? Ну, давайте рассмотрим эти стихи. <clears throat> We begin Paul begins his prayer at verse 14. Павел начинает эту молитву с 14 стиха. Let's look at 14 and 15. Давайте прочитаем 14 и 15 стихи. Ради этого я и стою на коленях в молитве перед Отцом, от которого получает имя каждый род на небесах и на земле. This is obviously the beginning of his И prayer. вот так начинает э, свою молитву Павел. He, he prays to God the Father Он молится Богу Отцу, who created everything, который including сотворил us. все, включая нас. Therefore, God is, is over all. Поэтому Бог над всем. In other words, He has authority over the Другими словами, entire У created Него universe. над всей вселенной. This is what Paul reminds us. И вот а, об этом нам напоминает Павел. So, when I understand that, Поэтому, когда я понимаю это, probably a good idea то that I listen well. Скорее всего, было бы хорошо внимательно слушать. This is the creator. Это Создатель. This is the Lord over all. Он Господь над всем. And so I need to listen. И поэтому мне нужно слушать. Let's go on. What does he pray about? Давайте дальше прочитаем, о чем он молится. Okay verse 16, стих and the first part of 17. первая часть 17 стиха. «Я молюсь, чтобы по богатству своей славы Он Духом Своим наделил вас внутренней силой, и чтобы через веру в ваши сердца вселился Христос». Okay. Here is Paul's first request. И вот первое э, требование Павла – He come, he said, he comes to God он говорит, что он приходит к Богу для того, чтобы э, рассказать ему об, этой, об этом требовании, об этой просьбе. <clears throat> Endless, unlimited riches. Из-за, из-за Божьих э, неограниченных богатств. What does he ask? И о чем он просит? He asked God он просит, чтобы Бог he would give us strength, дал нам power силу on the inside. силу внутри. Now guys, guys. Ребята, парни. Men. Мужчины. I'm a man. Я мужчина. When I was young, когда был молодым. Я просто уточню, уточню, сейчас я уже не молодой. Most guys are pretty concerned about outward strength. Большинство парней очень много думают о внешней силе. И ходят в тренажерные залы, поднимают веса и делают все вот эти вещи, чтобы стать сильнее. On the outside. Внешне. Но ну, зачем мы это делаем? Очень много причин, мы будем об этом говорить. <clears throat> Но знаете что? Все это проходит. Доверьтесь, поверьте мне. О чем Павел молится? Он молится, чтобы мы были сильными внутри. И это касается всех нас. This is what he wants. Вот чего он хочет. That we would be, have power on Чтобы the inside. у нас была сила внутри. He is concerned about our character. Он также думает о нашем характере. He's concerned about our maturity. Он также думает о нашей зрелости. He wants us to be strong, mature, он хочет, чтобы мы были сильными, зрелыми верующими. But how, Paul? Можно сказать, но как, Павел? Well, he says. вот он говорит как. Look at what he says. Посмотрите, что он говорит. By, we can do this. Мы можем сделать это. By allowing Christ to dwell Христу in our hearts. жить в наших сердцах. You see that? Вы видите? That's an important word there. Там очень важное слово. We need to allow Christ нам нужно позволить Христу жить в наших сердцах, вселиться в нас. What ну, что это значит? если я верующий, если я покаялся и поверил в Иисуса Христа, разве Он уже не в моей жизни, не в моем сердце? ну, да, конечно. но, но вот ключевой момент – Is He free Свободен ли Он? to move around and be comfortable in every area, every room of my heart and life? Свободно передвигаться в каждой комнате, в каждой сфере моей жизни. What is Paul praying? О чем молится Павел? That Christ would be in control чтобы Христос контролировал все комнаты, все стороны моей жизни. Другими словами, я могу, могу ли я так сказать? Христос не должен быть ограничен, как гость. Входи, Христос, входи, Иисус. Присаживайся вот на кресло попей немножко чая. Просто наслаждайся временем на диване. Ну, не-не-не-не-не, туда, туда, стоп, стоп, стоп. Это моя комната. Не-не-не-не-не, туда не надо, туда тоже не надо идти. Там, это другая моя комната. Не надо, тебе не надо дойти. Просто вот там посиди. Еще чая. И Христос там. Но для слишком многих верующих он просто как гость. Он приходит, садится в одном месте, остается там, но остаток дома, вся остальная часть дома, вся остальная часть моей жизни, я контролирую ту часть. Мы не позволяем Иисусу in our entire life. Жить в нашей жизни that's в полноте. What, И вот о чем молится Павел. Он молится за нас и за вас, чтобы мы позволили Христу сделать это. Быть господином дома, не гостем в доме. И как мы с этим справляемся? И каждому из нас нужно обратить внимание на это. И является ли Иисус просто гостем? Ну, мы рады, что Он там. Но ну, просто оставайся, пусть Он остается там. Или мы говорим, Иисус, ты можешь находиться где угодно в этом доме. Ты, вот все ключи, вот держи. Ключи от каждой двери. Если мне нужно что-то изменить, просто скажи мне. Ну, обои а не нравятся, хорошо, обязательно поменяй. Держит ли он все под контролем? Let's go on. Verses, Дальше давайте. The rest of 17, читать. 18 and 19. Остаток 17 э, стиха, 18 и 19. Молюсь, чтобы вы, укрепленные и утвержденные в любви, любви, вместе со всеми святыми могли понять ширину, длину, высоту и глубину любви Христа и могли познать эту любовь, которая превыше человеческого разумения. Молюсь, чтобы ваша жизнь преиспол... преисполнялась всей полнотой Божьей. У меня вопрос. Why would you allow Jesus to do this, to be master of the house? Зачем вам позволять Иисусу быть господином вашего дома? What would motivate me to allow Christ access and control? Что может мотивировать меня на то, чтобы дать доступ? Why would I do that? И контроль а, Христу. Зачем мне это делать? Motivation, right? What, Мотивация. Okay, I, okay, почему? Хорошо. Ты хочешь, чтобы я это сделал? Why should I do it? Но ну, почему мне это делать? Here is Paul's second request. Вот вторая просьба Павла. And it answers this question of И motivation. Why would I также do this? отвечает на этот вопрос мотивации. Зачем He мне это делать? Он молится that we would understand о том, чтобы мы понимали, what? что? What is, what was the subject что of those verses we just read? Какая тема этих One стихов? Word. Одно слово. Любовь, right, love, да, love, любовь. Love. Он молится о том, чтобы мы полностью поняли неизмеримую любовь Христа к нам. Нам нужно понимать, что это любовь Христа, которая укрепила нас, укоренила нас в вере. А, да, точно. Я верующий, потому что э, любовь Христа направлена на меня. Мы больше понимаем, все больше и больше понимаем, что Его любовь не ограничена, нет конца. Ничто не может сравниться с Его, его любовью. His love is, the truth is, it's actually beyond complete understanding. Она даже вне нашего понимания, Его любовь. Why? Why would he love me? Ну, почему ему любить меня? I look in the mirror. Я смотрю в зеркало. I know what's inside Я знаю, что внутри меня. Why would he love me? Но почему им, он, он любит меня? I don't know. Я не знаю. But he does. Но он знает. He does. Он знает. And when we understand this, и когда мы понимаем это, when we understand more когда мы все больше и больше понимаем о Его любви, we gladly мы с радостью release отдаем, отпускаем нашу жизнь Ему, to obey him, мы послуш... поклоняемся, слушаемся Его, служим Ему. And that includes и это включает forgiving others, прощение других, who may have hurt me, которые, может быть, me. оскорбили или навредили мне. It includes также это включает accepting others, принятие других, who maybe formerly, которые, может быть, I, I rejected, ранее, ранее я их а, отрекался от них или осуждал их. And I've had a, I had a broken relationship with. из-за этого у меня были нарушены отношения с ними. Now, at the end of verse 19, и в конце 19 стиха he talks about being filled up. он говорит о том, чтобы быть преисполненным. Видите? How, how are we filled up как мы можем быть преисполненными? Как мы можем быть преисполненными всей полнотой Божьей? Как? When we become когда мы становимся все больше и больше похожими на Иисуса Христа. Когда мы понимаем Его жизнь, мы открываем свою жизнь Ему, чтобы у Него был контроль над нашей жизнью. Что тогда происходит? Я преисполняюсь Богом. More and more. Все больше I'm becoming и больше. more and more like Я становлюсь все больше и больше похожим That's what Paul's talking на Иисуса about. Христа. Вот о чем говорит Павел. So, maybe this works for you, maybe it doesn't. I want to give you an illustration. Может быть, получится у вас понять или нет. Я дам образ такой, пример. Picture your life Представьте right. as a gas tank. свою жизнь как контейнер. if you have a car, you know, you have a... Или бак, да. instead, instead of the tank being almost empty, Вместо того, чтобы этот бак был практически пустым, gas, what's the gas? It's Jesus. А, что там в бензине, качество бензина? Jesus. Это Иисус. I have a car back in Canada. У меня есть машина в Канаде. And I hate driving around Я ненавижу with, водить, with the, with the gas gauge always bouncing on empty. когда счетчик I just hate it. там вообще далеко показывает, что вот-вот закончится бензин. Just after it's halfway. Oh, gotta go э, gotta go to the gas station, get filled Когда половина, я уже хочу ехать <laughs> заправляться. Oh, just under half. Вот уже чуть меньше половины, нужно уже ехать заправляться. Я ненавижу, когда мало бензина, когда показывают. God, it's почти driving пусто. around and almost empty. That's Вожу terrible. машину полупустым баком. That's what I want you to Это picture. ужасно. Я хочу, чтобы вы это представили. Jesus is like the gas. Иисус, Он как бензин. Instead of our, our tank, our Вместо lives, того, чтобы наши жизни, the наш almo- бак, on, almost on Были почти, почти пустые. Иисус там, Он есть там, да. Но ну, Он не приветствуется в, в остатке, в остальной части нашей жизни. Он не приветствуется в остальных комнатах нашей жизни. Поэтому он там. Но он как вот этот счетчик бензина, который показывает почти пустой контейнер. Он есть, там есть бензин. Ну немножко, совсем чуть-чуть. А где должен, куда должен показывать стрелка счетчика? Павел говорит, переполняйтесь, переполняйтесь, наполняйтесь полностью. переполняйтесь, выливать из них нельзя. Но мы можем переполняться Иисусом. Вот о чем молится Павел. Чтобы наши жизни были преисполнены. И это может произойти, когда мы понимаем Его любовь. И это мотивирует меня him control. На то, чтобы отдать ему контроль. All of my life. Над всей моей жизнью. How does Paul finish? Как заканчивает Павел? Verses 20 and 21. 20 и 21 стихи. А тому, чья сила действует в нас, и кто может сделать гораздо больше того, о чем просим, о чем мы просим, или даже о чем помышляем, да будет слава из поколения в поколение, навеки, через Иисуса Христа и через Церковь. Аминь. Paul finishes this prayer Павел заканчивает молитву by reminding us напоминанием нам о том, что когда мы смиренно подчиняем свою жизнь Христу, что может happen? произойти? Он сделает больше, больше, чем мы когда-либо сможем представить в нашей жизни, через нашу жизнь, для Его чести и для Его славы. Это означает, что мы можем быть теми, кто приносит единство where there was separation. Туда, где было разделение. We can be the one Мы можем быть теми, who can bring healing кто может принести исцеление where there was brokenness, туда, где была where there was brokenness and hurt. где было оскорбление и разрушенное We can be отношение. the ones Мы можем быть теми, who can bring love кто может принести любовь, where there was selfishness, где был эгоизм, And we can bring forgiveness. Мы можем принести прощение where there was bitterness, туда, где была горечь и обида, anger. злость. You know what I think these things are? И вы знаете, как, как я вижу эти вещи? These are miracles. Это чудеса. We live in a world of that the norm. What is the norm in our world? Живем в мире, какая, что в этом мире обычно? Brokenness. Разрушенность. That's the norm. И это обычно в нашем мире. It is a miracle. Но это чудо. When we see restoration, когда мы видим восстановление, when we see forgiveness, когда мы видим прощение, when we see healing, когда мы видим исцеление, people get offended, люди обижаются, and they turn away, отворачиваются, and that's it. и все, it's over. все кончено. We're talking about miracles. Но мы говорим здесь о, о чудесах. Не из-за того, что я силен. Но из-за того, что мы отдаем, подчиняем себя Христу, мы позволяем Иисусу контролировать наши жизни полностью. И через это мы можем иметь единство вместо того, чтобы было разрушение. Мы можем иметь исцеление вместо разрушения. Вот о чем молится Павел. I want to see more and more miracles. Я хочу видеть все больше и больше чудес. Miracles of, of unity чудес, and oneness, единства, of healing, исцеления. Removing the, the unforgiveness, the bitterness, the brokenness. Чтобы уходило непрощение и разрушенные отношения. Together we can praise God. Вместе мы можем славить Бога. because He is the one потому что Он who gives us strength, является тем, кто дает нам who силу, gives us the motivation дает нам мотивацию to make these to make these things happen. э, осуществлять эти вещи. These unimaginable Вот эти не, relational transformations. невообразимые а, преображения отношений. We live with brokenness, Мы живем с нарушенными отношениями. And Christ wants to help us. И Христос хочет помочь нам. Remove that brokenness. Убрать эту разрушенность. Is there a relationship that's not good? Если есть э, плохие отношения, What are we doing with that relationship? то что мы делаем с этими отношениями? Are we taking the initiative? Мы берем на себя инициативу. I want to, I want to я хочу принести восстановление. Я хочу, я не хочу жить с, это, с этим разрушенным, в этом разрушенном состоянии. Я хочу быть любящим, прощающим, милостивым, добрым и сострадательным. Вот чего хочет Иисус. Наша природа просто говорит, <laughs> нет, я не хочу. Ну, Иисус говорит, Дай, пожалуйста, я буду контролировать эту ситуацию. Дыши. Все хорошо. И доверься ему. This is how Paul ends the first part of his letter. Ну, таким образом заканчивает Павел свое письмо. Очень хорошая, замечательная молитва. Hopefully we can, we'll think about that. Uh, надеюсь, мы будем думать об этом and think about how, how am I doing? How am I, Думать how am о том, как, как я справляюсь с этим, как у меня получается. Am I the person in control of my life? Я ли контролирую свою жизнь? See, well, that's a good thing, right? Ну, можете сказать, ну это хорошо же. Not as a follower of Jesus, it's not. Не для последователя Христа. We need to give him control. Нам нужно Ему отдать контроль. And do what he wants us to do. Делать то, чего Он хочет. So we can be people who чтобы мы были людьми, которые принимают на себя инициативу, вели вперед. Um, Для того, чтобы созидать, строить отношения в единстве. Господь, спасибо Тебе за Твое Слово, за эту молитву апостола Павла. Thank you for uh, his, his passion for people to Спасибо за его страсть э, к тому, чтобы люди отдавали контроль над своей жизнью тебе. Lord, I pray for us as a church family. Господь, я молюсь за нас, как за церковную семью. That, Lord, if there are broken relationships что here, если есть здесь нарушенные, разломленные отношения, that we would allow Jesus to do His work in our lives. чтобы мы позволили Иисусу проделывать Его работу в нашей жизни, чтобы мы были прощающими, чтобы мы проявляли благодать и милость, чтобы мы приносили восстановление в отношениях, чтобы мы были едины.